Podsjećam sebe i vas na Allahove naredbe i Allahove zabrane. Onako kako nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ga se bojimo, onako kako ga se treba bojati. Čini se da vjerniku malo vremena treba pa da ga šetan obhrove i da mu priđe sa strane odakle ga on ne očekuje. Baš onda kad se jednom od nas učini da je Haman uprudio pravim putem i učini mu se da je njegov konto da je ono što je uštedio kod Allaha subhanahu wa ta'ala od dobrih dijela prilično veliko i da se ima čemu nadati kod Allaha subhanahu wa ta'ala, upravo u tom trenutku kad to pomisli i kad pomisli o sebi lijepo i zadivi se svojim djelima, upravo u tom trenutku propadaju njegova djela i propada njegov iman. I onda počinju prvi pokazatelji opuštanja i slabljenja tog imana. Prvi pokazatelji skretanja sa pravog puta. A ti prvi pokazatelji su riječ. Onda odjednom osjetimo opuštanje kroz govor. Kroz govor. Kada su u pitanju riječi, prvo što jedan mu'min mora i ne smije zaboraviti, a mora znati i uvijek imati na umu, je da se svaka riječ bilježi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma min illa Neće ni jednu riječ izgovoriti, a da uz njega nije spremni pratilac. Spremni pratilac znači onaj koji spremno čeka da zapiše, da zapiše ono što je izgovorio. Dakle, ni jednu riječ neće izgovoriti, a da neće biti zapisana.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 I zapisat ćemo to što su rekli. Zapisat ćemo to što su rekli i što su neke poslanike bez ikakva prava ubijali i zatim će, zatim će im biti rečeno osjetite, osjetite ognjenu, vatrenu patnju. Zatim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kontekstu govora o fitni i potvori koja se desila, potvori protiv Aisha radijallahu anha, kako su ljudi olahko pristupali priči i izgovaranju riječi, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم I govorili ste svojim riječima i govorite svojim riječima ono što ne znate, ono o čemu nemate znanja i smatrate to sitnim, smatrate to malim, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ a to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno. A to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno. Te riječi koje izgovarate i prenosite smatrate sitnicom. A to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno. Draga braćo, nigdje u šerijatu nam nije naređeno da govorimo. Osim da govor bude hajr, da bude ono što govorimo dobro, S druge strane, poslanik sallahu alaihi wasallam nam zabranjuje, naređuje nam da šutimo, a zabranjuje nam da govorimo osim da taj govor bude hajr. Pa kaže Allah, poslanik sallahu alaihi wasallam, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت a onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori ono što je dobro ili nek šuti neka govori ono što je dobro ili nek šuti zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما nema nikakvog dobra u njihovim u mnogim njihovim tajnim razgovorima osim onih koji naređuju da se sadaka udjeljuje i koji traže da se čine dobra djela i koji žele da izmire ljude, da izmire, da uspostave dobre odnose među ljudima. Ako to bude činio, želeći Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, zaista ćemo mi ogromnu nagradu, ogromnu nagradu pripremiti. Došao je jedan čovjek kod poslanika sallahu alaihi sallam i rekao mu Dullani ala amelin yudhiluni il džan. Uputi me na posao, na dijelo koje će me uvesti u džennet. Pa kaže mu Allahu poslanik sallahu alaihi Emsik hada wa ashara ila Suzdrži ili drži uza se, čvrsto drži sustegni ovu i pokazuje prema svom jeziku. Sustegni ovu i pokazuje prema svom jeziku. Pa je čovjek ponovio, kao da mu nije bilo to dovoljno, da će mu sustezanje od govora, da će ga to uvesti u džennet. Opet je pitao. Ponovio poslanik sallahu alaihi wasallam. Pa mu je poslanik sallahu alaihi wasallam rekao, pa zar misliš da je išta drugo ljude nanos strmoglavilo u džehennem osim onoga što su zaradili njihovi jezici. Osim onoga što su zaradili njihov jezici. Zar misliš da će išta drugo ljude nanos nos strmoglaviti u džehennem osim onoga što su zaradili njihovi jezici? Od Ebu prenosi, prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Innal abde la yatakellemu bil kelime min la yulqi laha biha darajat. Zaista čovjek, zaista rob, izgovori nekad neku riječ, ne obraćajući pažnju na nju, s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i s kojom ga on uzdigne za mnoge deređe. A s druge strane, وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي من سخط الله لا يلقي لها بالا A s druge strane, čovjek nekad izgovori neku riječ ne obraćajući pažnju na nju. Nemajući je uopšte je nije toliko svjestan, a ona je razljuti Allaha subhanahu wa ta'ala jehvi biha finnar. Ona razljuti Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala i to je od, naljuti Allaha subhanahu wa ta'ala pa ga on zbog te riječi o kojoj nije vodio računa i koje je skoro da nije bio svjestan pa ga Allah subhanahu wa ta'ala baci u džahnem pa ga Allah subhanahu wa ta'ala baci u u drugom rivajetu kod Tirmizija stoji zaista čovjek izgovori riječ misleći da ona nema ništa u njoj ružno Nekad čovjek izgovori neku riječ misleći da, eto, neka sitnica, nema ništa u njoj ružno, a bude zbog nje bačen, a bude zbog nje bačen 70 godina u vatru. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi I bude bačen 70 godina u vatru. Kaže Ibn Abbas, prenosi se od njega da je rekao, kaže, obaviješten sam ili stiglo mi je od Habera koje sam čuo, da će čovjek najviše biti kivan od svih ostalih dijelova svog tijela na svoj jezik. Ni na što neće biti kivan kao na svoj jezik. Osim onih koji su govorili dobro. Osim onih koji su govorili dobro. Dakle, na sudnjem danu, kad Allah subhanahu wa ta'ala dadne pa svaki organ od naših organa bude govorio šta je radio i posvjedoči protiv nas, toga dana će čovjek biti najkivniji i najljučiji na svoj, jezik. S druge strane, prenosi se da je Ibn Mesud radijallahu anhu Zaklinio se Allahu subhanahu wa ta'ala govoreći da ništa na zemlji nema preče da bude dugo u zatvoru od jezika. Ništa nije preče da bude što duže u zatvoru od jezika. Od jezika. Neki kažu da je zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala jeziku stavio dvoja vrata dvoja vrata, jedna od čvrste substance, zubima, dakle, je zatvorio jezik. I pored toga opet i usnama zatvorio jezik. Hermetički ga zatvorio. Pa ipak ljudi ne uspijevaju da suzdrže jezik iza, iza svojih zuba. Jezik je zapravo prevodilac srca. Jezik izražava ono što čovjek nosi u svom srcu. Jezik javni govornik srca i tumač njegov. Tumači sve ono što leži, što leži na srcu. Zato smo rekli da je prvi alamet, prvi znak popuštanja i opuštanja i propadanja čovjeka u njegovom imanu ono što je za njega najbitnije u njegovom životu su njegove riječi i njegovo opuštanje u njegovom svakodnevnom govoru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve koji u hadisu koji bilježi Ahmed: "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu." Neće biti ispravan iman jednog čovjeka sve dok ne bude ispravno njegovo srce a neće biti i nije ispravno njegovo srce sve dok ne bude ispravan i dobar njegov govor. Sve dok ne bude ispravan njegov jezik. Sve dok ne bude ispravan njegov jezik. Mnoge su bolesti i propasti koje čovjeka zadešavaju zbog jezika i dolaze od strane jezika. Jedna od tih Nabrojat ćemo nekoliko njih, a jedna od tih je da čovjek govori i ulazi u razgovor o onome što ga se ne tiče. A Allahu poslanik alejhi ve sellem kaže: "Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni." Od islama jednog vjernika, od islama čovjeka od dobrog islama i najbolje od islama jednog čovjeka je da ostavi, najbolje od islama jednog čovjeka je da ostavi i ne ulazi u ono što ga se ne tiče. I ne ulazi u ono što ga se ne tiče. Mi možemo samo kratko analizirati svoja sjela i situaciju, situaciju koja vlada među nama. Pa ćemo vidjeti da mnogo više zapravo govorimo o onome što nas se ne tiče negoli o onome što nam je preče od toga i što nas se tiče. Zatim, druga od tih bolesti i opasnosti i musibeta koja nas stiže od naših jezika je da se upuštamo u govor o ružnim stvarima, o grijesima, o grijesima koji se čine na sve strane. I to često na način da skoro te grijese reklami, grijehe da skoro te grijehe reklamiramo. Kao da ih reklamiramo ili toliko o tim grijesima koji se čine među ljudima govorimo da se stvori situacija da su svi ljudi ogrezli u tim grijesima. I da je stvar tih grijeha mala. Da oni u očima onih koji su oko nas i slušaju to ispadnu da je činjenje tih ispadne da je činjenje tih grijeha sitnica Da je činjenje tih grijeha sitnica. To svakako takve priče raduju munafike, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة Zaista oni koji vole da se zlo proširi među vjernicima, Allah subhanahu wa ta'ala im prijeti kaznom. Lahum adabun alimun. Njima je bolna patnja. Fi dunja wal I na dunjaluku i na ahiretu. Allahu ja'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala zna, a vi ne znate. Dakle, ne smije biti tema naših sjela to što je neko posrnu zapo u grijeh oslabio i desilo mu se desilo mu se, dakle, omaklo mu se, pa je učinio nešto ružno, i da mi se naslađujemo i komentarišemo to na svojim, na svojim sjelima. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem u jednom od svojih hadisa fa innahu men talaba aurata ahihi muslim talaba Allahu auratahu hatta fi bejtihi. Zaista onaj ko bude trago i pratio sramote svog brata muslimana, Allah subhanahu ta'ala će pratiti njegovu sramotu i osramotit ga u njegovoj, kući. Zatim, od bolesti i musibeta koji nas stižu od naših jezika je da se često upuštamo u vulgaran govor. Govor koji ne odgovara dostojanstvu jednog vjernika. Ružan govor, sraman govor. Tako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravajući na to Kaže, la'nul muslimi ke katlihi. Proklinjanje muslimana je kao i njegovo ubijstvo. Ako prokuneš muslimana, kao da si ga ubio. Kao da si ga ubio. Zatim, kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam, lejse al mu'minu bit ta'ani, wal la'ani, wal al fahish, wal al bazi. Nije mu'min onaj koji vrijeđa Dakle, vjernik ne vrijeđa, niti proklinje, niti govori ružan govor, bestidan govor, niti je vulgaran, niti se izražava vulgarno. Dakle, ne govori bestidno, ružno, raskalašeno, raspojasano, a nije ni vulgaran. Dakle, to nije od osobina vjernika. Onaj kod sebe nađe jednu od ovih osobina, znači da je, da je ta osobina dokaz manjkavosti njegovog, njegovog imana. A onaj ko se sretne sa nekim komu uputi takve ružne riječi, komu uputi takve ružne riječi, proklinjanje i optužbe i potvore i psovke, Allah subhanahu wa ta'ala nas upućuje i daje nam lijek zato pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala itfa billati se ahsanu ti uzvrati sa najljepšom riječju na ružnu. Ti uzvrati sa najljepšim, sa najljepšim, sa onim što je najljepše na ružno. Ti uzvrati sa onim što je najljepše na ružno. Jedna od bolesti koja je česta kod nas i zbog koje možemo da stradamo i zbog koje propada naša vjera, a i da ne je često i neumjereno šalje. Šale, izbijanje šala i pričanje i izmišljanje viceva i tako dalje. Na mnogim mjestima i sami ste čuli više puta da je pretjerano smijanje, da pretjerano smijanje umrtvljuje, umrtvljuje srce. Svakako, ismijavanje drugih izaziva mržnju izaziva zavist. Čak, se ono što je najgore pojavljuje često među nama, da oni koji nas pokušavaju opomenuti kad zapadnemo u neki od ovih problematičnih stvari vezanih za jezik, da se upravo njemu onda okrenemo i počnemo ga ismijavati. Onda kad nas upozorava da smo na neki način počeli prelaziti granicu u riječima i govoru, onda se okrenemo i počnemo ga ismijavati. Svakako, svakako šala, umjerena šala je potrebna, jer ona upućuje, upućuje na dobrotu. Da ne bi čovjek s druge strane bio mrgud i stalno bio usiljeno mrgođen i ta mrgodnost koja upućuje na okrutnost srca zapravo rastjeruje, ljude oko nas. Rastjeruje ljude. Da ne bi bilo tako, potrebna je dakle ona lijepa umjerena šala koja upućuje, koja upućuje na raspoloženje i daje, daje novi postrek i nadu. I prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam se šalio, ali je ali nikad nije govorio ništa drugo osim istine i u tim i u tim šalama. Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji se ismijavaju ljudima koji se ismijavaju ljudima pa kaže وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَ teško svakom klevetniku i podrugljivcu teško svakom klevetniku i podrugljivcu na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala nas doziva po našem imanu pa kaže ja ayyuhalladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب O vjernici, ovi koji vjerujete, nemojte da se jedni ljudi ismijavaju drugim, možda su oni bolji od njih. Niti žene da se ismijavaju drugim ženama, možda su one bolje od njih. Možda su one bolje od njih. I nemojte i nemojte se podrugivati jedni drugima, niti se ružnim nadimcima dozivati. Niti se ružnim nadimcima dozivati. Vidjet ćete da je ovaj ajet zapravo zabranio sve ono što popunjava, možemo slobodno reći, 95% prostora u sjelima današnjih ljudi. 95% u sjelima i u govoru, običnom govoru, svakodnevnom govoru današnjih ljudi ismijavanje drugih, ismijavanje drugih, podrugivanje i dijeljenje ružnih, ružnih nadimaka koja imaju ružno značenje. Jedna od najtežih i najpogubnijih bolesti i musibeta koji nas stižu na našim jezicima, na našim vlastitim jezicima, je svakako gibet i nemimet. Gibet je da spomeneš čovjeka po onom što on ne voli. Po onome što on ne voli. Makar to bilo, bila i istina. Da spomeneš svoga brata po onom što on ne voli. A nemimet je da se prenose, da se prenose riječi. Tuđe riječi i to na način da se prenošenjem tih riječi izaziva fesad. Pravi nered. Svađa i da proizvode, da se time proizvode sukobi. Svakako, Allah subhanahu wa ta'ala je gibet okarakterisao kao jedan ogavan i ružan čin. I zato i tu nam sliku predočio jednom tako ružnom i ogavnom slikom kao što je rijetko koji drugi grijeh. Usporedio pa kaže وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا I neka ne gibeti i ne gibeti jedne i druge. E yuhibbu ahadukum an ya'kula ehihi mejta, fekerihtumu. Zar neko od vas voli da jede meso svoga mrtvog brata? Zaista je to vama odvratno. Vi to mrzite. Dalje, Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam upozorava na gibet, upozorava na težinu gibeta, pa kaže Iyakum wal gibe, fa innal gibete ašeddu mine zina. Teško vama i gibet, čuvajte se gibeta, zaista je gibet teži od, zuna, od zinaluka. Jer čovjek učini zinaluk pa se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala pa Allah primi njegovo pokajanje. Ali kad učini gibet, kad učini gibet, pokaje se Allahu subhanahu wa ta'ala, ali mu Allah neće oprostiti sve dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio. Sve dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "La yadkhulul jannata neće u džennet ući onaj koji prenosi tuđe riječi. Neće u džennet ući onaj koji prenosi tuđe riječi. Ovo su neka upozorenja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nađu mjesta u našim srcima da nađu mjesta, u našim srcima da se uozbiljimo i još jednom i još jednom okrenemo ličnom svakodnevnom preispitivanju i da se okrenemo Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Draga braćo, dobro vodimo računa o svojim jezicima i o svojim riječima. Zaista ćemo svaku riječ koju smo izgovorili sresti, sresti na sudnjem danu. Čovjek u svakodnevnom životu mora dobro da vodi računa o onome što govori. i prije nego što izgovori bilo koju riječ da je dobro odvaga. Da je dobro odvaga. Zato dok je nije izgovorio i dok je ona u njegovim prsima, on je njen vlasnik i njom vlada. Ali onda kad ta riječ prekorači i prijeđe preko jezika, prekorači zube i usne, onda je ona njegov vlasnik onda ona upravlja njime. Prije nego što izgovoriš riječ, upravljaš ti njom, a kad izgovoriš, ona onda upravlja tobom. Ovo danas neka nam posluži kao poziv na teobu pokajanje, iskreno pokajanje i na preispitivanje i učvršćivanje, učvršćivanje naših jezika na istini i na bogobojaznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zaista je dovoljno svakom od nas kao upozorenje ovo što smo čuli, a i Allahove riječi gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Mi smo čovjeka stvorili i znamo šta mu njegova duša šapći. Kako mu u vesvesu u njegovoj duši šapće. Kakva je vesvesa u njegovoj duši. I to znamo. I mi smo mu bliži od njegove žile kucavice. Mi smo mu bliži od njegove žile kucavice. Kada se sretnu dvojica i sjednu, jedan sa lijeve, a drugi sa desne strane. Neće izgovoriti ni jednu riječ, a da nema spremnog pratioca. Da zapiše, spremnog pratioca. Zaista smrtnje patnje će sigurno doći. Smrtnje patnje sigurno dolazi. To je ono od čega pobjeći ne možeš. To je ono od čega niko od nas pobjeći ne može. Zato, draga braćo, pozivam vas da svakodnevne grijehe naših jezika ispravljamo trudom i radom i činjenjem što više dobrih dijela. Zato danas vas pozivam kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da nema ništa, nikakvog hajra u tajnim razgovorima, a isto tako i u javnim, danas vas pozivam, osim onih koji pozivaju da dijele sadaku, danas vas pozivam na sadaku, na činjenje dobra, na činjenje dobra i uspostavljanja dobrih međuljudskih odnosa. Dobrih međuljudskih odnosa. Danas koristim priliku da vam napomenem da imate šansu da uvećate da uvećate zalihe svojih dobrih djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala time što ćete učestvovati u programima socijalne službe kod nas. Osim toga, već danima naši formulari za prijavu u vanrednu adresu i redovnom adresu stoje nepopunjeni. Čekaju na vaše, na vaše učešće. To je jedno veliko dobro djelo i naticanje u dobru, naticanje u sticanju korisnog šarijatskog znanja. Nemojte zaboraviti na ovo, uključite se, prihvatite se knjige, povećajte svoje znanje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bi vam to znanje bilo štit na putu jednog vjernika danas koji je ispresjecan Žestotim i tamnim fitnama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor, da vas učvrsti na pravom putu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca na istini, da nam ukaže na istinu i da nam podari snage da je slijedimo, da nam ukaže na batil i da nam podari snage da ga se klonimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše braće muđahide koji se bore na Allahovom putu na svim mjestima širom svijeta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti i usmjeri njihove hitce i učini ih ubitačnim. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ubrza sa svojom pomoću i pobjedom. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ponizi one koji se bori protiv Allahove vjere i njenih pripadnika. Molim ga subhanahu wa ta'ala da spusti svoju kaznu i da nam ukaže svoje keramete i muđize, da nam ukaže svoju moć na njihovoj koži. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ih ponizi i kazni našim rukama. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم انزل عليهم رجزك وغضبك اللهم عذبهم بأيدينا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تعجل بالنصر لاخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك واعلاء كلمتك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم في كشمير وفي في شيشان وفي افغانستان وفي فلبين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وقواتنا وابصارنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة